91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 226 del Pim Pam Pum, edició especial amb el Sigelpa, el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. Arranca el pim-pam-pum, arranca aquesta edició 226 dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, des dels estudis de Trama. Comença una edició molt especial que esperem que us agradi molt, una, una edició amb el grup de, de, de folk eh, punk eh, Sigelpa de Terrassa com sempre fem al començament del programa, presentarem a la gent de la taula. Uh, avui canviem una miqueta les bandes perquè avui en comptes d'estar a la meva dreta, com sempre dic, el tinc a la meva esquerra, el que no pot faltar mai, el que toca les tecles, que és un amor, que si no això no funcionaria. Gràcies per venir, com sempre, el nostre mestre Ricky. Què dius, guapo? Ei, hola penya, què tal? Avui avui és un dia molt especial, eh? Teníem moltes ganes, portàvem des d'abans de Nadal, hem tingut les vacances de Nadal pel mig que ens ha fet esperar i esperar, però bueno, per fi, per fi arriba el, el dia, la nostra història d'amor, i encantadíssim. Ha sigut un, una mica un repte tècnic, a mi que em toca lo de les tecles, però bueno, endavant, endavant. Molt bé, a la banda de, del Ricky, el que tampoc pot faltar mai, el que sempre ens tira els temes arranganos que fan rebentar els ciments de Can Capa, el nostre amic Manolo de Barberà. Què dius, Manolo? Bon vespre, família. Doncs uh, per fi... Perdó, sona? Sí? per fi ha arribat aquesta, aquesta comunió, perquè no, no es veu, però tenim així les taules com una comunió, després de fer la, la catequesi per Twitter i per Facebook, per fi, per fi arriba aquest eh, eròtic acústic de, amb el Sigelpa. Molt bé, a la banda del Manolo, el nostre company de llibres combatius, que també tira bons temes arranganos, sempre li agrada també música així en anglès i tal, el nostre company Eric, que dius guapo? Ei, bona nit, pues estic molt, molt contenta d'estar de, aquí. Estic una mica encara esturat de les metàfores eh, bíbliques del Manolo, <laughs> però... Sap greu, eh? No, però res, amb moltes ganes. Estem una mica nervioses, que arriba tot el públic a l'hora i pues, amb moltes ganes de començar. Portem aquí estona amb la Sigelpa provant cançons i, i vinga, fot-li. Fa molta, molta patxoca a la sala gran del casal independentista i popular Can Capablanca. Tot seguit passarem a presentar el Sigelpa. A la meva banda dreta tinc l'Albert, que dius Albert Guapo, com estàs? Hola, bona nit. Molt oh, bona nit. A la seva banda tenim el Pol. Què tal, Pol? Hola, què tal? Bona nit. Molt maco això que teniu aquí muntat. Merci per venir. A la, a la banda de, del Pol tenim la Bruna. Hola, Hola Bruna, bona tal? nit. Molt bé, molt bé. Molt bé, i a la banda de la Bruna i el Xavi. Què tal, Xavi? Bona nit, molt bé. Bona nit, I ben acompanyat. Eh? Merci per venir. I, i l'últim integrant dels que han vingut avui amb el Sigelpa és el Guillem. Què tal, Guillem? Com vas? Bona nit. Bona nit, guapo. No han pogut ser-hi l'Alba, la Maria i el Robert, des d'aquí els hi dediquem aquest programa. Esperem que, que us agradi, agafeu-vos molt, molt fora els, els cinturons. El programa començarà amb una entrevista i, i també tindrà cançons intercalades en, en format MP3 i després d'això donarem pas a la, a la secció eròtica acústica amb el Sigel Paquí en directe des, de, des dels estudis de Radiotrama. Això promet molt, començarem tot seguit amb l'entrevista, si ningú teniu res més a afegir. Bueno, a mi deixem dir dues coses. Una és que tenim encens eròtic. Eròtic, dir, efectivament. Mm. Ah, Love is in the air. dir. I l'altre és que tenim públic avui. Sí, sí. Normalment tenim, però, però no és com avui. Avui, déu nhi no? Feu, feu un crit o alguna cosa, aviam si se sent. Ja, 15 persones. Sí que ja sí, sí que ja sí. Molt bé, doncs si us sembla comencem amb l'entrevista. Com dèiem, mireu, Vinga. la primera pregunta em sembla que la, que la disparo jo. Uh, us acabem de presentar amb, amb noms, però ara ens agradaria que us presentéssiu en instruments i què feu dins de la banda. Bé, jo sóc l'Albert i toco el violí i no em deixen tocar res més, però ja està bé. I déu nhi eh? eh? Li agradaria tocar la viola també, però, però no, no el deixem, el tenim vetat. <laughs> Jo sóc el Pol i toco la guitarra elèctrica i acústica i canto. Molt jo sóc la Bruna i canto i toco la flauta a vegades. No quan la porto, gaire. perquè ens la, si no em deixen gaire i me la deixo molt, així que... Molt bé. Jo sóc el Xavi, toco el baix. Uh, si, existeix, si existís un instrument de tres cordes el tocaria, però encara no s'ha inventat. <laughs> I jo sóc el Guillem, toco la bateria i a vegades la moral també una mica. <laughs> Molt bé, doncs presentats, eh, presentades la Sigelpa, eh, us deixem amb una cançó que es va, es, es va, la trobem en el seu LP, ens van diagnosticar un trastorn del 2005, 2015 perdó, i que porta com a títol 3.0. Arranca el pim-pam-pum. pum yo, yo, yo, yo. Aquí ens teniu, aquí són el Sigelpa, el 3.0, aquesta primera cançó que ha sonat, primera ràfaga de, de la tarda. Una de una, no? Ens ha pillat el toro a la primera. Exacte, perquè Bé, estem una mica nervioses i estàvem parlant d'altres coses i això és el pim-pam-pum. Estava comprovant que funcionés el directe i sí, funciona. Eh? Bé. Perfecte, Bé. estem en directe. Estem en directe, estem a Reiterra, a Radio Pinsania i a tot arreu si podem. Bueno, pues, eh, farem una segona pregunta, que ara dèieu aquí fora de micro que sonava la flauta, no? Aquí, sí que la vas portar aquest dia. <laughs> I jo us volia preguntar com, com va començar això de la música, com cadascú i també pues, sí, com, com us vau trobar. Uh... Bueno, sobretot com vau començar cadascú de vosaltres amb això de la música. Bé, jo vaig començar fa molts i molts anys, quan en tenia sí, 60 o 70 anys, no sé, ja... <laughs> quan en tenia 12 i, i bé, vaig començar a estudiar el violí, després al cap d'uns anys vaig descobrir la viola, que és un instrument que m'agrada molt, però per tocar aquest tipus de música vaig haver de recuperar el violí i començar a fer el gamberro. I, però no te deixen tocar, eh? No, mm, eh, només si és una cosa molt concreta i no sé <laughs> què és una mica, sí costa, costa complir-les totes molt bé jo Alerta mòbils. Perdó. Eh? Cuidao. Està ahí, està ahí. I tu, Pol, què? Com vas començar jo, amb això de la música? Jo potser em van apuntar a música quan era petit i no en tenia res, però llavors vaig descobrir el punk rock i, i em va començar a interessar <laughs> més. Estava estudiant violoncel, però, però vaig començar a agafar la guitarra i així i, i ja està, punk rock. I endavant. Bé, bé, bé, bé. Molta canya. Jo, jo vaig començar al conservatori, en realitat ells també han anat al conservatori, no al mateix conservatori, tenim els compartíem profes, bon, i el Guillem també, Hola. i al conservatori, quan tenia 5 anys, tocant la flauta travessera. Ole. Mm. Molt I bé. Llavors. Bueno, jo, tu, mai, jo mai he estudiat música, haver estudiat, haver estudiat però no? uh, jo vaig escoltar, quan era molt petit, un CD del Tomeu Penya i després <laughs> vaig escoltar els Toy Dolls i aquestes ja. són ah. les meves influències, Tomeu Penya i Toy Dolls. Toy Dolls. Nina, quan et vaig conèixer em canvia tot, no? <laughs> Variadeta, eh, la influència. Molt bé, i el Guillem què? Jo com, bueno, com els tres primers que han nanuts aquests, jo vaig començar un conservatori, percussió clàssica, era bastant avorrit i t'has de vestir molt bé. Xilòfon, no? I eh, no. Triangle. No entrava. Triangle, al, cap, triangle al cap d'uns anys difícil. van fer l'error d'ensenyar-me una bateria i, I la meva mare se'n recorda molt d'aquell dia. <laughs> I els veïns igual I els veïns també, també segur. <laughs> els veïns, bueno. Molt bé. Bé, doncs ara que ja sabem d'on ve cadascú, eh, jo us portaré un tema que diria que és dels primers temes que vam posar aquí al Pim Pam Pum de, de la Cisgelpa. Que si és... no el primer. Sí, sí que és l'atac dels ultrapirates pescadors des del, des, del primer, des del primer CD, que és Terra Morta del 2014. Pescadors, pescadores de sueños. <laughs> No, pecadors, pecadors. Pecadors. <laughs> Algú ha posat pescadors. aquí. oh, ha sigut tu, a més. Ha sigut, T'han fet un trolling aquí. Tirant la canya. Ja, ja deia jo, això de pescadors no quadrava gaire. Els pirates pescadors, com una Hòstia. cosa molt... Bueno, Això ha sigut, una, ha, sigut una Sílvia Pérez Cruz. Ah, eh? no Eh? passa res. no. Ens ha pillat el toro, ens hem equivocat en el nom de la cançó. Ja Només no pot podem anar a millor. Clar, Clar doncs sí. l'atac dels ultrapirates pecadors des del Terra Morta de 2014. Enxufa-la. Les polles ben erectes i els clítoris també. que això som set pirates, set juglars, set mariners. Set animals omnívors, omnisexuals i omnipresents. Set forats al teu cel que mai heu sabut com omplir. folk. Déu-n'hi-do, eh? déu nhi com hi van el Sigelpa, com hi va aquesta colla que tenim avui als estudis de Radiotrama. Espectaculars, eh? Sí, que sonaven més pecadors que pescadors, eh? No, sí. però igual el concepte ultrapirates pescadors... A mi m'ha agradat molt, com molt, pirates molt agressius, però per pescar. Es dediquen a pescar, però, ah. però amb, amb molta intenció. Clar, és, Abordar peixos. És un esport de risc, eh? Trobo molt, molt Pescar. guapo. A l'abordatge déu nhi avui comencem fortes, no? Normalment comencem amb, amb cantautores, una mica ah, de hip-hop i així, que, però avui hem és començat... És que la Sigelpa no tenen, no tenen cap balada, diria jo. Eh? Perquè això que feu, què és? És folk, folkcore? Folk core, sí, per exemple. Sí. Punk folk, no? Potser? Okay. Punk celta. Ah, ah, ah. Sí. Sona, Bueno, és com... després en parlarem, però sona molt a Traffic Murphys i coses així. Sí, sí, un rotllo Dropkick Murphys, poder Flogging Molly, sí, por ahí. Eso es. Eso es. Molt bé. Molt bé, doncs seguirem amb, amb l'entrevista. Una altra cosa que us volíem preguntar és eh, quan, quan va néixer el, el grup, quan va néixer Sigelpa i per altra banda com, com us vau conèixer, com us vau trobar després de tants eh, conservatoris, com vau arribar <laughs> fins aquí, no? Eh, repetint curt, no, no. <laughs> no, no, mentida. No, no, eh, bueno, això tu i jo, no, Albert? Vam, vam, dir, ens van proposar una col·lega de tocar en un casament no, o sigui, ell i jo tocàvem junts en un grup de teatre uh mhm. -huh. i fèiem així, un plan, jo què sé, eh, rotllo country, merdes d'aquestes. I una col·lega del grup ens va proposar, hòstia, em caso, així en plan hippie, voleu venir a tocar? I vam dir, sí, però farem punk folk, perquè jo acabava de descobrir l'estil aquest i vaig dir, dios! I, i ja. I jo no sabia què era, eh? <laughs> però bé, és, però valia. És, és molt romàntic, eh? I anàveu, i anàveu guitarra i violí. A, a... No, no, no, no. Vam, vam ensemblar ja una banda de set en aquell moment per, ah, per, fer, per tocar el casament. Va ser molt raro, però eh, segueixen casats, creiem. O sigui, podem dir que Sigel paneix per cobrir la música d'un casament? Sí, sí, eh, és molt estrany. És molt sí. trist. Bueno, o sigui, podríem dir que neix com a projecte de, de bodes, bautizos i comuniones. Era, sí, sí, era pensant en l'amor, és fruit de, de l'amor entre dues persones. Molt està maco. Bé, està bé. Que bonic. Molt bé. <laughs> doncs uh, no sé si teniu alguna més a, afegir als altres. Bueno, qui es casi aquest any, eh, li fem un preu especial. I... <laughs> No, i la, I la resta, que com van arribar? Tota, tota sí, la primer, gent, l'Alba, la, el Robert, tota la gent que no hi és, per exemple, com, com van arribar fins a Sigelpa? Primer en el Pol, l'Albert, i són els únics que sí, queden del sí, principi. Sí, eh? I altra gent. No recordem sí. el nom, és igual. <laughs> Després... Després crec que ja vam venir jo i el Guille, no? que vam entrar quan ho va deixar la cantant i, i el bateria. Llavors després va marxar el baixista i va entrar el Xavi, després va marxar el guitarra, va entrar el Robert. Com molt rutinant, no hi ha aventures. Va. Sí, Un descansa és... entre l'altre. Sí. Tenim una rotació d'un 10%. Artistes. <laughs> I llavors, com a, o sigui, com a Sigelpa, quan comenceu? Jo crec que la, ja era. la boda aquesta va ser el 2008 i que ja ens vam dir si, gelpa, crec. Jo crec que sí, sí des del sí, primer sí. moment. Sí, eh? sí. sí. Sí, ens, van, ens van dir, ah, us podeu dir gelpa? I vam dir, vale. I... <laughs> per què no? I ja. I, yeah. Bueno, perquè veníem de, de, del grup aquest de teatre que fèiem també pastorets i en uns pastorets doncs, vam dir el, la paraula Sigelpa són les inicials dels set pecats capitals ordenat de forma que es puguin pronunciar, no? I, i és això, no té més secret. Però eren ocupastorets, pastorets, cuidao, no eren pastorets monyes, eh? eren ocupes, era guai, era punk rock. Molt bé. I, I llavors el primer CD ja, el de Terra Morta, és amb aquesta formació o, o no? Uh, no. Mm. Terra Morta, quan vam gravar, estàvem tots nosaltres, menys el Xavi, que va venir a fer una col·laboració. I menys l'Alba, I menys els dos hi havia la Maria. Ah, bueno, sí. Ah, i el Robert tampoc hi era, és veritat, no. Sí, és veritat. Eh, bé, tres Va. dels que d'allò no hi eren. Ok. Però aquest, aquesta formació em sembla que és ja des del, què, des del 15 o així? Des de 2014, no, el Terremoto vam gravar el 2014, amb aquests, amb aquests. Sí. sí, des del 2015 o així. Dos anys ja portem. <laughs> Cuidado. Eh, oh. poca broma. <laughs> La cosa ja va en sèrio, clar que sí. No, el, el, el trastorn ja és amb aquesta formació. Sí. Que és el segon EP. Sí, sí. Sí, sí, cert. Petits tecnicismes, absurds. No sé, sí, coses que no importen a la gent i ja està. <laughs> Però expliquem-les. Expliquem-les durant moltes Són detalls sí, per sí, recordar sí. dates, que l'Albert es fa gran. Molt bé, doncs, doncs en aquesta ocasió seguirem amb un tema del rebant original de, del 2016, que aquí al Pim Pam Pum la veritat és que crec que encara no ho hem posat tot, però queda molt poquet, queda poqueta la, cosa, sí. Ah, per ficar. I ara us posarem a eh, la cançó de a, eh, Aquí ens tens. All right. A tope. Mazarrángano per la vena. Espectacular a Sigelpa, eh? Déu-n'hi-do, déu nhi déu i penseu que aquestes són les que no sonaran en directe, eh? o sigui que el sí, boi sí. millor està per arribar encara. En directe farem les fàcils perquè, <laughs> perquè les altres no en surten. I, ara, I és que la Bruna ja no pot cantar i sortirem a l'enderroc. i Sí, bueno, és un perquè... tema que ja tractarem amb més delicadesa un altre dia. Fa no, perquè aquesta, sortir... sí, fa poc vam sortir l'enderroc i aquesta cançó ens enfotíem i dèiem que quan paréssim de fer punk rock sortiríem a l'enderroc. Fa poc vam sortir un reportatge a l'enderroc. L'enderpop. Oh, ens vam haver de oh, oh. menjar. Oh. Ens vam deprimir bastant. Sí. sí. Vam demanar que ho traiessin però no ens van fer cas. Però i què van dir? Que fèieu que fèieu què? Folcore, es van copiar el que teníem posat, ah, eh, tal, eh, pum, ja està. I tampoc s'ho van currar tant. quedant sense idees, ja. Bueno, ens van fer una mini entrevista. Ens van fer una mini entrevista. Ah, sí, tu et van trucar? Què et van... És veritat? No sé, m'han dit que què fèiem i tal. Que com et trobaves... Si... Avui em trobo bé, no? Sí, sí. Has llegit l'enderroc aquest mes. Era, en realitat era un test de, per veure si Estudies les vendes com anaven. Típic. <laughs> Molt bé, i tornant a, a l'entrevista, una, una altra pregunta. Com, com vau començar a rodar passar escenaris? Quins van ser els vostres primers bolos? Com ho recordeu aquella època? Hòstia, intentem no recordar-la gaire. <laughs> Al principi fèiem només versions, això en plan lo que dèiem, de Flogging Molly, Dropking Murphys i por ahí, i, i crec que fèiem bastant penazo. Vull dir, no hi ha gaires gravacions d'aquella època, per sort, però em sembla que eren bastant dolents. Però, però vam començar a insultar al públic i vam descobrir que funcionava i que la gent era com, oh, més, més, molt masoquista. I, i ens vam animar. Punk, no? Sí, sí, sí, Va, vam dir, cony, això és divertit, la gent li agrada, doncs pues, venga'ns. Deixem-me que us digui que ho he notat molt a les vostres lletres i la veritat és que és un punt que em mola. O sigui, el fet de que us cagueu en Déu i aquestes coses, a mi em, em motiva, em motiva. O sigui... Es nota que <laughs> estem enfadats, no? Exactament. Hi ha motiu, eh? <laughs> hi ha motiu, hi ha Molt bé, molt bé. Doncs si, si, si us... Bueno, no, encara, encara podem parlar una mica més dels inicis, dels primers bolos o així? Sí, l'Albert se'n recorda més, que no havia begut tant. Uh... <laughs> Home, jo me'n recordo aquells primers bolos que anàvem a tocar per una cervesa i un entrepà. Això a vegades encara passa, eh, també, però, però sí, sí, era, era, era dur. A vegades no pagàvem ni la benzina. I... Però bueno, Sí, però vam compartir escenari amb, amb grupazos, vam tocar una vegada amb Casparrata, que nosaltres érem un... Home, això... Ara t'escolto, ara t'escolto. Jo oh. va ser com, hòstia, la gent aquesta, com, com ens han colat aquí. I havíem tocat amb algun altre grup bastant guai, per allà Barruera o així, Casparrata els vam tenir al, al directe que vam fer pel programa 200 aquí a sota, tocant, tocant després de molts anys de no tocar, va ser l'hòstia. All right, sí, sí, sí, Aquí i els vam tenir també en aquest format d'entrevista, van ser els primers que ho vam fer, que sí? va ser més com fer unes birres al bar, però però els vam tenir aquí també. I bueno, i, i, i suposo que en Caspar Rata va tocar al Palau Sant Jordi. Sí, <laughs> sí, sí, sí. I ho van emetre per la Super Bowl dels ah, Estats Units. Al pàrquing del Palau Sant Jordi. <laughs> Espectacular. Molt bé, doncs si, si us sembla donem pas a una altra, a una altra cançoneta. Sí? sí. Mira, doncs uh, us portem la, la cançó de, de Crifilia, de, de l'LP ens van diagnosticar un trastorn del 2015, també. Té una brutal. Soc un estic buscant un fill de puta... All right, tremenda, tremendíssima. Sigelpa espectacular des de ens van diagnosticar un trastorn. Molt bé, eh? Com, com ha sonat per aquí a la sala? Com, com està caminant aquesta edició 226 del Pim Pam Pum especial amb el Sigelpa? Yeah? Sí? Uh. Bé, bé, bé. bé. Molta gent. A l'últim concert no teníem tanta gent. Molt bé. <laughs> Volem saludar també molt especialment a la colla, a la gent, a les col·legues i a les col·legues que estan al casal independentista aquí a baix, a la cooperativa i, al, i a Can Capablanca i també a la gent de la Menuda, la taverna del barri a Cerdanyola del Vallès. Una abraçada per totes elles que ens escolten en directe cada setmana. Seguim amb Rip en Pum, això no s'atura. Què més? Què més hem de dir, família? Que el Pall ha portat birres. El Pall ha portat birres Ué, i això right. sempre s'ha de celebrar. I tant, i tant. Doncs bueno, seguirem, ja ho hem parlat una miqueta no? de, a nivell d'influències musicals i, i tal, però, però bueno, podem indagar una mica més no? a, de cadascuna de vosaltres sí. quines influències musicals teniu i, i una mica més de, de, com us defini, de com us definiu com a grup a, a, a nivell musical, no? una mica que sona a Sigil Pai. A, a part del que digui l'Anderrock, com, com sí, vosaltres... Això, que... això no hi compta. Eh? Bueno, jo crec que influències has de començar tu, Albert. <laughs> per què? Perquè... No sé. Uh, jo, com que sóc el bitxo raro del grup, les meves influències és la música barroca ah. i la ah. música clàssica, vull dir, bé, fins bé, al segle, fins ara, però bueno. Clar que sí. Però el barroc temprano o el barroc jo, tardà? Jo ja el barroc italià i el barroc francès no tant, però després sí, Bach, Bach m'influeix molt a mi. Bach. Sí, sí. Bach. Molt bé. Jo... Ui, et perdem. Ei, ei, ei, ui. Ara, ara, ara sí. Influències, pues, pues, punk rock, effects, Rancid, uh, tot lo bueno. I així de grups que haguem trobat, els primers grups que vam tocar, un cop vam coincidir un escenari a Barcelona, els primers concerts amb Dream Hunters, Ah. I amb Every Night, que Every Night haig de dir que no ens van influir gens, <laughs> però, però ho feien molt bé ja, ja, ja ah, estava ah, molt bé. Eh? <laughs> Ànims Every Night. Es van amanar una mica, però, però bé, bé, bé, Every Night molt guai. I Dream Hunter som col·legues i, i també vull dir, al final tota la mateixa família, Bad Religion, totes aquestes coses. Toy Dolls, influència molt important, no Xavi? I Tomeu Penya. <laughs> no te'l deixis, Tomeu Penya, és veritat. Perquè sembla que... tu ets feixista, no? Sí, sí. sí. <laughs> em sembla que algun dia ja, ja ho van comentar, però Doctor Prats no, no us sabem. mm, Bon tema, no? bon tema bueno. per tocar. Què passa amb Doctor Prats? És un tema delicat, eh? Sí, sí, sí, ho sabem. Una vegada vam parlar amb ells i, i vam sortir plorant les dues parts, vam anar amb un advocat d'aquests... no, no, és mentida. <laughs> Però, no, Doctor Prats influència molta, però influència cap al no. Allò tenir clar el que no pues això, Doctor Prats, claríssim. <laughs> Això és molt important, eh? De fet, hi ha una cançó que, que ens sí, caiem sí, en Doctor sabem, Prats i ens van, van col·laborar Albert Cami <laughs> posant ah, sí? part, sí. llavors clar, van rebre el nostre CD i tenim una foto del cantant de Doctor Prats amb el CD en plan així, però amb la cançó oberta per, bueno, que regem de Doctor Prats diem que Terrassa és una ciutat molt avorrida perquè ja només toca Doctor Prats i juguem a petanca, saps? Puta ciutat. Bé, bé, per sí, aquí... Sí, puta ciutat. És així, és així. Puta ciutat és com es diu. És el tema, sí, puta ciutat. No, la, la cançó aquesta hi ha una llista dels problemes que té Terrassa, després la farem en acústic i, i tranquils, podeu anar tatxant tots els que teniu. Ara n'hauríeu de fer una de Sabadell, no? Ara que, que, sí, que heu vingut. en realitat, hòstia, és que venim poc. I això pot sonar com el pitjor després que et poden fer, que és la ignorància, però, però és que no crec que no hem vingut ni a tocar Sabadell, no? Mal no. fet, mal fet. No ens convideu, joder! No, jo crec que, que de Sabadell no val la pena fer una. Hauria de fer una de, de Barberà. Sí. Que sí que heu tocat allà. Sí que hem tocat. Sí, hem tocat sí. dos cops o tres allà. I bueno. a Ripollet també. I a Ripollet. Bueno, pues I a Sarda? pues una també. Cara. Cerdanyola també, o oh, festes de Ho sabem, ho sabem. Estàveu allà? Allà estàvem, sí, sí. sí oh, allà estàvem. Oh, oh. Vam tocar l'informe setmanal en aquell concert encara. <laughs> Això no sé si ho recordes, però aquella època encara tocàvem l'informe setmanal en directe. Teníeu, eh? Era molt maco. No, no ho entenia ningú, això. Eh? No. no. La gent gran, però ja està. I nosaltres ho enteníem. <laughs> Molt bé, doncs eh, seguirem amb, <clears throat> amb una miqueta de música, eh, no serà a puta ciutat, eh, serà a Salla de Carola, del Raban original. Assalla, Carolina. De... Carolina. A Salla de Carolina, sí. Jo, bueno, era per seguir amb la tònica de l'Eric, suposo bueno, que després seguiràs tu. Amb, jo també m'equivocaré, efectivament. La Salla de Carola, allà a Galícia la coneixen sí. així. Sí. Llocs. Ens tornarem a equivocar, no, no, no ens tornarem a votar, sinó ens tornarem a equivocar. Ho doncs això, a, a Salla de Carolina, del <laughs> Raban original del 2016. Xitxa de la bona. A Salla de Carolina tengo un lagarto pintado Canto a Carolina baila, oh lagarto move el rabo Baila chesca tremenda, espectacular. Sí, Saia sí. de Carolina. Aquesta Saia de Carolina que la sentíem... <laughs> bueno, us volíem preguntar... Hem, hem encès un altre encens? Sí, no, no, sé, no tinc molt clar com va, no se m'encenia, però ja està, ja està. Hem encens? hem hem encens, eh. encens? Hem encens, encens. I res, us volia preguntar aquesta cançó que, que si no ho hem sentit malament eh, no? es canta també en, en gallec, una mica d'on surt i, i com és, que... és, és una cançó tradicional gallega uh mhm. -huh. que jo vaig estar un temps allà de retiro espiritual per trobar-me a mi mateix, perquè no està... No, no. Per trobar la inspiració. No, no, vaig anar a buscar alcohol. <laughs> I es ah, viu ah, sí. millor Galícia que aquí, té més alcohol, la gent folla més, en general està bé. Plou ah, més, mira. també. Eh? Plou més... Bueno, però, eh, però allò ens es tanquen en bars i s'abracen. Però s'aguanten. Està bé, és vale, maco. Sí, és igual, i, i aquesta cançó és un, és un tema popular d'allà, rotllo, no sé, l'Albert deia rotllo el rossinyol d'aquí. <laughs> no, és, és, és una referència horrorosa. Però... Bueno, eh, no sé. O el gegant del Pi o alguna d'aquestes, no? Sí, sí, va, que, que se la sap tothom. Ah I ara fa, aquest estiu vam anar a Galícia a tocar i, i, bueno, i els hi vam tocar i se sabien la primera estrofa i després no, i ens vam riure d'ells perquè eren plan, joder, és vostra i la sabem millor nosaltres. Però sí, sí, és cançó tradicional gallega. Temazo. Molt bé, i parlant de, de lletres, eh, això, de què parlen les vostres lletres? A què li canteu al Sigelpa? A què voleu cantar-li? Quins temes toqueu? Si són temes eh, socials o polítics, si són temes mm, reivindicatius o no, o a, a què li canteu? Ja sé que en teniu moltes cançons, però en general si poguéssim fer un resum d'això, què en penseu? Què? <laughs> Computant. que aquí discrepem una mica, cadascú té una, una opinió diferent sobre de què parlen les lletres, de quin rotllo n'és... Que és el maco també, en plan, de tu, tu poses un calaix i cadascú hi posa les seves, les seves, els seus problemes allà dintre. Vinga, doncs mulleu-vos. A, a eh, què li canta Sigel? Per mi, que jo faig la, la majoria de lletres, però això no vol dir que, que vulguin dir el que jo penso, però, però és com, no sé, no, normalment el que m'enfada, doncs... Pues, pues va allà. Jo que sé, hi ha una que a mi m'agrada molt la lletra, que és Necroguateque, que parla de... Em vaig cabrejar molt una època que vaig veure com molta gent es moria i molt enterro i molta polla, i, i vam, va ser com, no, no, un enterro risses, enterro fiesta, enterro punk rock. És molt bona aquesta cançó. I, i aquí, va anar, aquí va anar el tema. I llavors amb exorcisme vaginal vam intentar fer una lletra una lletra sèria com de, en plan, argumentant-ho molt bé. Per què les dretes no, podri, no haurien de poder participar de la democràcia perquè, perquè són antidemocràtiques de, de raïz? I, i, I no ens va sortir. Bueno, al final la cançó ve a ser una cançó dirigida a les dones de dretes dient que parin de parir, ah, que no pareixin més per no seguir alimentant, en plan, clar, avorteu, senyores. Mm. És una mica complicat d'entendre si no et llegeixes la lletra, perquè a més parlem molt ràpid, però bueno, també tenim una altra cançó no? que defensa l'amor lliure, la cançó mm, de Molly Malone. Um, bueno, sí que el noi i la noia es piquen perquè el noi diu que vol tenir una relació tancada amb ella i la noia li diu que no i al final pues, acaben partint peres. També tenim la cançó de Sant Jordi que es posa amb, amb la llegenda de Sant Jordi perquè mm. és una mm. llegenda masclista i llavors li diu bueno, que no, no cal que la salvi de res, que se'n vagi a la merda una mica. Sí, en general jo crec que el nostre màxim enemic a nivell temàtic és com el país de titellaires on vivim. Ara. <laughs> No, que, que molt bon rotllo i molta, i molta història, molt políticament correcte tot, i és com, un moment, no, que estem fent el, el, el nanotamen i no, no, estem enfadats, no, no, no va bé les coses, eh, prou. Ah, prou. Ah, la, la cançó no de Convolució també sí. va de bueno, això, la revolució de fem unes rotllanes, però que en realitat canviar la façana i no canviem a fons les coses. Bueno, fem una rotllana, ho diem a la cançó, però és una manera de dir de que canviem l'arrel de les coses i no un canvi superficial, no? Sí, digue-li Podemos, digue-li... Bueno, mm. sí. Digue-li sí, i cadascú li posa el seu, el seu lloc, clar. <laughs> Sí. I... Molt bé, doncs eh, en aquesta línia, en aquesta línia, molt molt en aquesta línia, és, és la cançó que ve a continuació, és una cançó que es carga en aquesta democràcia de titellaires, com diu, com diu el Pol, és el tema Zarrangano, perquè no es pot dir d'una altra forma, us tornarem a votar des del Raban original del 2016. Enxufa-la i canya de la bona. fluvial que sabem que per dret ens que dèiem, un tema zarrangano espectacular, reventant aquí el casal independentista i popular Can Capablanca en aquesta edició 226 del Pim Pam Pum, especial amb el Sigelpa. Què tal, Penya, com ho heu sentit per aquí a la taula? Bueno, pues genial, no? Per algú, per algú sonen gairebé cada programa, per algú del Raven original no queda gairebé cap tema, perquè, perquè ens agrada molt. És tremendo, és tremendo. Aquest, aquest LP que han tret aquest 2016 passat, la veritat és que una rere l'altra s'ha anat desgranant perquè valen totes la pena. Espectacular el, el reban original. Seguim amb el pim-pam-pum, això no s'atura, continuem amb l'entrevista al Sigel, estem molt contentes de tota la gent que està aquí a la sala gran de, del casal Can Capablanca i estem molt contentes que, que ens hagin vingut a veure. Uh, uh, uh. Molta Déu gent, molta gent. Eh? Gent de tot arreu, gent de Cardedeu, gent de Barberà, gent de Sabadell, gent de Cerdanyola, jo què sé, gent de tot arreu. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, déu nhi do I Ripo, déu nhi perquè avui sí que hem pujat el, el pic aquest d'audiència en, en, en directe. Sí. Avui l'hem pujat, no? Avui l'hem doblat. L'hem doblat i triplicat, no? I perquè tant, el nostre... El nostre punt alt d'audiència en directe són tres persones. Sí, normalment. Oh, què dius? Llavors, I bueno, que a vegades soc jo amb, amb tres IPs diferents. Sí, sí, sí. Des de Massachusetts, Des de eh, Massachusetts a Califòrnia... sí, sí. Molta sortida a Massachusetts. Això es diu VPN, eh? és important que la fem servir, seguretat informàtica i aquestes coses. Així, zasca, l'hem sí, colat. Sí, sí. Bueno, Ah, sí, perquè l'Isma abans ens apretava que ja no queda tant de temps i tenim moltes coses a dir encara. Eh, volíem així a tall de recordatori, si ens poguéssiu dir quina és la vostra discografia, perquè aquestes lletres que parlàvem estan en diferents discos i LPs, i on es pot trobar? Si podeu fer un repàs així des del primer a l'últim. Uh, ah, sostres, bueno, sostres. Uh... Ah. T'has encarregat de penjar les coses o la Doncs el primer disc que tenim és de Xan Terra Morta. No, Xan ni polles, Terra Morta i ah, prou. Ah, val, val, val, Terra Pepa. No? Terra Pepa i prou. Ah, val, perdó. Terra Morta, 2000, 2014. 2014. 2014. Després vam fer un EP que es diu ens, vam, ens van diagnosticar un trastorn i eh, l'any passat vam treure el Raban original eh, i bueno, és, un, és un disc complet. Sí. Estàvem més avorrits, el Pol no em trobava tenia bé. molt temps lliure, no es trobava bé i va ser Raban original. Sí, bàsicament. Abans dèiem que això és un parany, llavors aquest 2017 toca un altre, no? Aquest, uh, <laughs> aquest 2017 hem decidit que, que, que ens relaxarem moltíssim i ens, anem, ens anirem de gira i prou. I ja ah, està. Bueno, I estirarem bé. el xicle de Raban original tot el que puguem. Tenim el, el Total Shaden Tour. Total Shaden Tour a l'abril per a eh? Alemanya. Qui vulgui venir no hi cap, no tenim ni furgoneta. O sigui, <laughs> ja, ja enviarem vale. vídeos. Autostop, autostop. Que vagi agafant l'avió. Sí. Però, avió, sí, sí. avió no agafarem, eh? I... no... no, és una trampa, no. és una trampa. <laughs> No, si aneu de gira no agafeu mai avió, niños, no. <laughs> Ja ho vam aprendre jo l'any passat. Furgoneta, no encara que aneu a Austràlia, és igual. <laughs> És de, és de becarios. Sí. I tota, tota aquesta música que heu anat fent des del 2014, on, on la podem trobar? Això està tot a Spotify, a Bandcamp... A YouTube, al Bandcamp... YouTube, vull dir, sí, a totes... Entres a internet i te la trobes de cara, està, està sí. tot allà. El pim-pam-pum, també. Sí, el pim-pam-pum, joder, cada programa... Sí que sí, sí. hi és, sí. Jo? Ah, no sé, no, l'Isma, el següent. Sí, el següent. Continuant amb l'entrevista... <laughs> Ah, vale, perdó, és que... Hem perdut un full de guió... O sigui, deixem que... O sigui, comentem això, no? Perquè és que tenim colors, saps? Però ens hem saltat una... No, ens hem saltat un color i llavors ara tenim una petita crisi. No, no, no, I llavors es veu que vaig jo i, no, i no, valisme. No, no, ens hem saltat res. Jo Senyor Rojo, no, ara vas tu i ara vaig jo. Sí, és el Liga. El Liga. sí, són coses que passen. Són coses del directe que et diuen. Vinga, va, la part contratante. Sí, quan diem això del directe és que passa això. <laughs> Ah... Uh, Llavors, jo la pregunta que us volia fer, que feia molt de rato que, que ja la pensava, era, era bueno, que quines són les vostres cançons eh, preferides, no? De, de les vostres, diguéssim. De les vostres, sí. No, no, no, no, no en general, al món, eh? A mi m'agrada Salta i Balla de Doctor Prats. <laughs> claro que sí, Manolo, te lo mereces. <laughs> Bueno, Xavi, vull saber la teva, tio, no m'ho has dit mai i vull aprofitar l'ocasió per... <laughs> perquè m'ho diguis. A part de tu, meu Penya, què més escoltes? Escolto... Escolto... Eh, la meva preferida és de terra Morta. Ploro cada moment que l'escolto. en terra Pepa, no? Aquella que, Pepa. aquella que vam anul·lar dels concerts perquè, és, perquè no ens agradava ningú. És la més Doctor Prats. <laughs> Deixar en terra morta un tema penyazo de, de, de, de terra morta, precisament. A mi m'agradava molt i no me la deixen fer. Que li agrada la Bruna i prou, <laughs> i llavors no la fem. Guanyem per majoria. I la teva, Pol, quina és? La meva... de, jo crec que últimament Dinamita, que és de l'últim disco i vam fer un videoclip que ens vam fer molt mal i, i molt bé, passa tot en un minut, passen moltes coses molt ràpid i pff, és el meu estil de cançó. I la, I la del Guillem quina és? que no, no sé. No sap els hi ha, noms. Hi ha temes... No, jo, jo el problema que tinc és que hi ha els temes que m'agrada escoltar i els temes que m'agrada tocar, que són molt que pocs. és diferent. <laughs> és que no ho sé. De, de fet, al Guillem no li agrada gelpa, li, <laughs> li passem, li passem alguna a final de mes i... i Està en esto jo, jo vull tocar jazz però no em deixen. Sí, si t'és més fàcil pots doncs dir els títols amb tu pala tu pala ta. Canta, canta el ritme. Crec que ni així. No us negaré que en algun concert anem a tocar un tema, miro el títol i és un... Quina és aquesta? No. És un bateria de manual. Més d'un cop ha passat. l'Albert que sap molt bé els títols. A veure quina és la teva preferida. els títols preferida. sempre canvio els noms dels Iberiu i tot això, però... Canvio els noms a nosaltres. Jo, exorcisme vaginal, a mi m'està bé. La meva eh? també és exorcisme vaginal. oh, copiona. Molt bé, doncs uh, ara mateix la veritat és que no posarem cap de les vostres preferides per, <laughs> per el que heu dit. No, aquesta, no? aquesta, aquesta uh, és la ah. meva preferida. Si dir. No, sí, però perquè sí, la, majoria la, al, la majoria aniran al... Clar, clar, per això. I llavors ara aquesta posem la preferida de l'Eric, que abans també comentaven no? que és una de les cançons com així més, eh, igual més política o així, que és la convolució Ara sí que ho he dit bé, no he dit bé. la... Convulsió. Trabalengües, trabalengües, però molt Convulsió. bé. Prova superada. També del Raban original del 2016, que l'estem exprimint al màxim i ahí va. Ole. combatre tota aquesta involució. Trencarem esquemes amb resolució. Tenim xapes que diuen revolució i teòrics que parlen de revolució. Quan haguem comptat fins a dos, revolució. Que esclati la roba. No parlem més, fem-ho ja, collons. Vale, vinga, uni. Prou! Prou! your yo, yo, yo. Oh. Ah. <laughs> Convolució, espectaculars. Gràcies, estic molt, molt més tranquil·la ara, després d'haver sentit això. Millor família, la gent molt que millor. està a casa seva escoltant-nos millor, la gent d'aquí del casal millor, sí, no? Després d'aquest tema zarangano, convolució del Sigelpa, millor sempre. Molt bé, més música combativa, això no s'atura, segueix la entrevista amb el Sigelpa també. Eh, em sembla que ara el que tira la pregunteta sóc jo. Mireu, la meva pregunta és bastant concreta. Quin vol ho recordeu com el més brutal de tots els que heu fet? Buah. Allò que se'n va, se va anar de mare i la cosa va sortir una mica de... Home, Andorra se'n va anar molt de mare. Andorra, fa molts anys vam pujar a Andorra i allà els hi sobren els bitllets i, i, i vam estar I, tancats i, en un bar tota la nit. I, a un bar, eh? Ens vam fer molt bar. mal. Sí, no ens pagaven mal. diners, ens pagaven amb la taja de la nit. Sí, i va ser molt maco. Però mm, sí. jo personalment crec que em quedaria amb el de, o amb el de Hof o amb el d'Amsterdam que vam fer ara a la gira. Aquell que dèieu que, que era sí, com, sí, que era una, una sala, sala que era costat, com no? un quart d'aquesta, plena de punquis alemanys drogadíssims, però que ens van estimar molt de, I... fet, de fet, està al, al YouTube, eh, hi ha imatges... Sí, hi ha un vídeo ah, resum... És, és, és el vídeo aquest que heu fet de la, de la gira? Ah, el sí. vídeo aquest de la gira... Amb, amb, amb tot de pòsters sí. com a sí, carrera? Sí. Vale. De RDA... Vale, ara ho, entenc, ara ho entenc. Crec que l'únic concert de tota la gira que vam gravar, dels 12 que vam fer, Era aquest. és aquest. Bé. Que és el, és el, el millor i el pitjor alhora. <laughs> Sí, perquè el so no, no és gaire... No, no l'acordionista no va poder tocar, de fet, perquè no Hòstia. es podia sonoritzar... Hòstia perquè hi havia molt fum i tenia al·lèrgia al fum. <laughs> Uau. I, sí, sí, sí. Bueno, és que era, va ser molt punky, no? I havien de tenir tot tancat per si venia la poli. Clar, clar, les finestres tancades, era molt... Sí, la idealització d'Alemanya ja ens va caure els peus. no, no. Aquí són més pirates que, que Espanya, Anem. Molt bé. <laughs> bueno, però es van pagar amb birres, no? Eh, sí, amb un terra per dormir amb un perret. <laughs> Va, de cervesa no ens podem queixar, eh? No, no, no, no Alemanya mai. No, no. No, i l'altre que va molar molt va ser el d'Amsterdam, no? que vam fer a l'ADM, que és una, una ocupa supergran d'allà, que va ser molt divertit. Bueno, mm. no, va ser molt guai, hi havia molta gent i tothom li agradava molt, va ser superdivertit. bueno, vam, jo m'ho vaig passar molt bé, vosaltres també. Molta sí. gent molt loca i el sí. Guillem es trobava malament aquell dia, estava malalt sí. i això va afegir més emoció encara al concert. <laughs> No veieu el Guille, però està fent fa, fa així, sí, sí, amb, de... amb la cara fa que sí. De patiment. Uh -huh. Sí. Mhm. Molt bé, doncs no patiu perquè seguirem tirant temazos de, del Sigelpa, en aquest cas és el Mojigatrix des del Raman original. Enxufa-la fort.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 Mojigatrix, des del Raban original, brutalis, brutalis, yeah, petant, hardcore, petant hardcore. can capa blanca. Eh? És de les que no podem tocar en acústic perquè, perquè ens costa. És complicat. Eh? <laughs> clar, clar, clar. Hòstia, molt bé. Jo he de dir que aquesta m'agrada molt, no? perquè ens agrada molt les... La... O sigui, normalment fem seccions de, de core, de core amb, amb algo. De folcore, escacore, escacore, uh, puncore, el... tu portes post jo core... porto post-coses, post sí. Post-rock, post-core, sí. El Manol és molt del core, és veritat. Sí, soc del... Sí. <laughs> bueno, és igual. <laughs> I de Despeine també, cabron. bueno, molt bé. Seguint amb l'entrevista, eh, ara ho estàveu explicant una mica, però, però segur que hi ha alguna que no ens heu explicat i era, ens agradaria saber si teniu alguna anècdota d'aquelles espaterrans que us hagi passat durant la vostra vida com a grup. Bueno, hi, ha, hi ha un tema, no sé si, si ells estaran d'acord amb mi. Aquest passada Setmana Santa vam, bueno, vam estar de gira per Alemanya i crec que en el concert aquest de, de Hof que hem comentat, l'endemà vam comprar un test amb romaní el Tomeu, vam comprar el Tomeu. I li vam posar Tomeu de nom. A Alemanya, eh? Ah. Jo estava Això molt faltat de companyia sí, humana, que no fossin ells, i vaig projectar tots els meus problemes en, en una petita planta que li vaig posar era, Tomeu. Era un, era romanista amb un romaní. Pobre Tomeu. Això va ser, si no m'equivoco, el segon, <laughs> segon dia que estàvem allà. Doncs va va, I el Pol li va agafar un instint paternal i el va adoptar com a fill i el cuidava molt i sempre el, cuidava, el amb ell. Sí. Oh, I l'Alba, la cordonista, que és una hippie, se, se me'l menjava, se'l fotia a l'amanida i així. Ah. I, i, joder. Però, però un moment, la, la part, la part part que jo vaig trobar curiosa. Ah, vale, explica, explica. Aquella Setmana Santa, si si us recordareu, van ser els atentats a Brussel·les. Mm -hmm. I nosaltres, al cap de quatre dies, estàvem agafant un avió des de Stuttgart, intentar passar el romaní pel filtre de seguretat. <laughs> I va ser una situació bastant curiosa intentar-li explicar a un segurat alemany de dos metres que allò era una planta. Sí, era i... Us van tocar o no? Res. No, no ens van a arribar a tocar. l'acordionista crec que sí. Sí? sí. Ah, bueno, sí, està jamona, no. però... Bueno, amb el Tomeu també ens va passar que en un concert sempre ens el posàvem a l'escenari i un senyor de Bèlgica, un iaio belga d'uns 70 anys, va començar a trencar trossos, es van portar el Tomeu i va començar a trencar-lo i posar-lo al tònic. Saps? Imagina que et comencen a amputar un fill per fotre no. la cassola, és molt lleig. Mira, lleig. per una amanida encara, però per un gintònic. Per un gintònic era heavy. No, no, bueno. li vam haver de dir senyor, pari, sisplau, de trencar del el nostre fill. Tomeu. Per posar el romaní va pujar el preu del gin tònic 5 euros. Ja. I, I el Tomeu com està? Segueix viu? No, jo, jo quan, morir, quan, va vam aterrar, quan vam aterrar a Barcelona vaig perdre l'interès absolutament va, i no sé on va anar a parar. A casa meva, però va acabar morint. Sí, o... Mira, igual, ja en comprarem un altre per la propera. Clar, per mi la pregunta no és us van tocar, sinó van tocar el Tomeu? Hòstia, espero que no. <laughs> bueno, això és important, eh? Va passar per la màquina Rajos X, crec que no, no es va recuperar aquesta. <laughs> No, el segurat que ens va mirar com cara de vale, ser una família disfuncional molt rara, no passa res, podeu passar, no, no li podríeu fer mal a ningú. I ja, i vam passar i vam, i vam entrar a Bèlgica. Bueno, un record al Tomeu des d'aquí, seguim amb el pim-pam-pum. Una forta abraçada per ell. Tomeu, i... no t'oblidem. <laughs> Forever. Uh, bueno, pues seguint una miqueta amb, amb l'entrevista, us volíem preguntar també quins plans de, de futur teniu. Ja ens heu dit que esteu una mica cansades per aquest any per fer un nou, un nou EP, però, però bueno, o sigui, quines, quines perspectives teniu d'aquest any, a, eh, a on us podem anar a veure durant, durant aquest 2017? Doncs aquest any, jo no em sé molt bé la, les dates, perquè sóc així, però toquem a Zaragoza el mes que ve. Lle... No, o sigui, al febrer toquem a Zaragoza el i a Lleida. 17 de febrer. A veure, que ho diu un altre, que ho diu un altre que amb més coneixement. 17 <laughs> de febrer a Zaragoza. Fem, fem Zaragoza a Lleida, al fin d'aquell, i llavors al març anem a Madrid per Sant Patrick, bueno, farem Terrassa, una acústica així, xorter. El 24 de febrer toquem a Manresa, al Cielo dades desordenades, però totes, Bé, totes són veritat. Sí, sí. Amb, amb Doctor Prats. Amb sí, Doctor Prats, sí, sí. Amb, amb La Pegatina, amb Charango... <laughs> Bob Marley. Els Amics de la Sars. Un cert festival titallaire. Mm. Vam trucar els Manel però no van voler venir. No, no aquests no, ja el catxer, no, no. aquests van Manel estudiar són, a Sarrià, tio. Aquests ja no... Són molt seus. I... I però ja... intencions de gravar... No, no, ara hi ha intencions no, d'estirar el xicle, gira, perquè ja... hem intentat fer alguna cançó nova i, i, i no. Per, per, per baixar-nos a, a qualitat Doctor Prats hem dit no, no, no. Ah, millor, no? millor silenci i seguim estirant el xicle de Raban original, que està molt bé, discazo, bé. puta mare. Bueno, també graves molta energia, de composar, sí. assajar, entrar a l'estudi i llavors també, i molta pasta, Ahí perquè no dir-ho, i això també sí, no? crema al final i Clar, els sí. plans són això, l'abril, tornant a de gira a Alemanya, tornar a presentar el mateix disc una altra vegada un any després, però com que els hi va agradar, pues, joder, un any després no passa res. Què farem, no? Farem veure que és un de nou, que no s'enteren de res. Sí. No, els, a Alemanya el que fèiem és els hi colàvem parts de les lletres, en plan, insultant-los, però com que no se n'entraven perquè eren en català, ah. fèiem com improvisacions, en plan, eh, penya, no sé què, i colàvem tenint un pic de d'improvisar jo sí. frases... Enmig de les cançons, colar-les, saps? I, i torneu, torneu a Hof, o què? Eh, intentarem que sí, perquè jo el PRT aquell vull, vull tornar a saludar, vull tornar a abraçar-lo quan dormi. I podem tornar als orígens del Tomeu. Home, jo si hi ha un Tomeu 2, jo... Pagao, eh? Invito jo a Tomeu. Molt bé, doncs, eh, doncs seguirem, seguirem estirant el, el rebant original. Eh, en aquesta ocasió ve un tema per mi molt guapo, que és l'exorcisme vaginal. Mago Dios.

nova enganxada de toro, espectacular a Sigelpa, espectacular aquest exorcisme vaginal des del Raban original del 2016. Seguim endavant amb el pim-pam-pum. Espectacular l'enganxada de toro que ens ha agafat, sí, eh? o sigui, sí. és monumental. O sigui, jo sí. diria que és, eh, és, és homònima. No? Per mi ha sigut natural perquè, perquè tot just ara és quan, quan donarem pas a, a, al Sigelpa en directe. Aquí, Però des sí. dels estudis de Radiotrama, començarà aquest eròtic, eh, eròtic perdó, acústic música en directe del Sigelpa Pan acústic, una cosa que no sé si s'ha fet mai algun cop, però, però que la veritat ens fa molta, molta il·lusió poder-vos-la oferir. Sí, si no ho haguéssiu dit, jo crec que ningú ho hagués notat. Eh? El què? L'enganxada de toro. Sí, que no... jo venia amb una fragona cap sí, aquí. Si no ho arribes no a dir... Veu, no es veu. No, no. Però, això, sí, això, però això és el pim-pam-pum, i això va ah, així, sí. eh que sí? Molt bé, doncs com, us, com dèiem, us deixem passar amb el Sigelpa, endavant la música. Mm.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 Hauries d'haver vist el teu enterro capullo. N'hi havia uns quants que venien a fer un vermut. Ningú plorava i tothom anava borratxo. I algú et va escriure gilipolles al taüt. La Bruna et va posar una teta a cada galta, l'Alba unes manyanites i et va fer ballar. Guiller parlava dels calés que li devies, et va robar les sabates dient ell no les necessitarà. El Pol va estar pintant polles per la cara i el Xavi va intentar molt fort fer-te plorar. L'Albert va rebre cops de pedra i cops de porra quan va intentar que es fes silenci per tocar. Robert no va fer altra cosa que beure birra i celebrar que t'hagués tocat a tu abans. Perdre's el teu enterro hauria sigut xungo, costa trobar alguna ocasió per riure tant. Algú va recordar allò que tu sempre deies, Tothom és monger fins que es mor i es torna un sant. Tenir uns col·legues com nosaltres és un premi, no hi ha un millor homenatge que agafar el llegat. Tu sempre deies que treballin els mediocres, que són milions i estan molt motivats no et van fer cas i no ens ho van currar una merda i vas tenir l'enterro que haguessis somiat. Yeah. un sant. Oh, tenia por dels dracs. Oh, però quan ell decidia que t'havia de salvar, tu amb el millor somriure t'obres i el deixes entrar. Sou la meva princesa, jo sóc el vostre esclau he vingut a salvar-vos de la vostra castedat. Digueu-nos, esteu contents amb un paio tan ben plantat aquest carro de luxe i la rosa que us he portat. Però un dia amb una d'elles, una tal Molly Malone, va saber que no era l'únic que anava obert al món. Va demanar obediència, no coneixia el no. I aquí el que va passar ja surt en una altra cançó. Sant Jordi era un capullo, al món li feia por. Decidí cultivar més el múscul que la raó. Es va tornar una estrella en la cultura popular. Però hi ha estrelles que cauen quan les deixes de mirar. 15 minuts de fama poden donar per molt. Quan has tastat la fruita ja no et conformes amb moc. Arrenca-la l'arbre, ella ha de ser per tu. I creu que gilipolles que li estàs fent un favor. Totes som princeses buscant un salvador. Algunes som dragones, altres gosses i altres llocs. No ens tallarem el nas ni ens tancarem en cap convent som un ordre de putes i ho cridem amb molt d'orgull. Sant Jordi era un capullo, Sant Patrick un cabron, Santa Agueda Guerrera i Santa el portis tot. No ens posaràs collar que ens impedeix aixecar el vol. Salvat a puta mare, nosaltres escupim foc. I si algú gilipolles vol fer una tradició, amb molt de gust li regalem un llibre ple d'insults que cremi aquesta rosa, aquesta espada i aquest escut que amb cap merda d'aquestes pots comprar el nostre cony. Molt maco, molt maco també. Eh, eh, eh, eh. ja fotent que avisem i passàveu de nosaltres i ara vinc a plorar perquè ens han tret els xumets. No hi ha bons ni dolents, tot és una sola plaga rosegant el cadàver del que un dia va ser Déu. Seure aquí miraré com us n'aneu a la merda i a brindar perquè la merda no us deixi sortir. No vull el vostre micròfon, jo tinc sense vosaltres que després de tants anys us heu recordat de mi. Ens dèieu radicals, però se us ha acabat la droga, us he fotut un ostiot que quasi no l'expliqueu. No hi veieu més enllà de la vostra puta cara, mai sabreu la veritat si en lloc de ni ho fe. No sabeu què voleu, ni tampoc com aconseguir-ho, ens les parlen de drets i un món que mai no ho entès. No tinc por de reunir ni tampoc raó per fer-ho, lluita per qui t'ha odiat. No flipeu! No flipeu. Déu ha mort i ara què esteu buscant substituir-lo perquè us guiï a trobar un paradís que mai tindreu? Molt cridar, molt bramar, molt cagar-vos en el poble que us creieu. Sou iguals que el cupon del seu palau. No ho entès. No ho aprens. Però sempre us quedarà creure que ja no us queda res. Res més que anar-vos morint. Hi ha un retorn que és etern i us atrapa i esclavitza. Sortiu d'aquest forat i llavors ens trobarem. Oh! Oh! 6 sobre 10, 6 sobre 10. Mm. Punk mm. rock, música brutal tocada per músics mediocres, és el que hi ha. Clar, heu de pensar que ens falta l'acordió i una guitarra elèctrica, que es nota bastant també, però bueno, fem el que podem. No, no busqueu Falten excuses, som dolents i prou. Falten els bons. Exacte, els músics. Sempre no cobren i llavors... Uh, quanta gent hi ha aquí de Sabadell? Sou de Sabadell així en general? No. Tots. Aquesta cançó farà molta il·lusió perquè, perquè va dedicada a Terrassa, que és una ciutat patètica i ridícula. Doncs... No tant, no tant. Està ahí, ahir, entre patètic i ridícul. Ahí. Bueno, puta ciutat, rebant original, molt bé, temazo increïble. Esperem. Sí, és una ciutat que la dediquem a Terrassa perquè últimament no hi ha festa a Terrassa. És una ciutat molt avorrida. Sí. I li hem dedicat una cançó. A Sabadell tampoc gaire. Eh? Vull jo a Sabadell un dia em vaig a dormir, eh? No sé. Sabadell, regular. Anem, anem. Eh... Puta ciutat. No fas el... Ah, no pots, no pots. Clar, pobre, estàs minus vàlid avui. Com m'agradava aquesta puta ciutat, com m'agradava i com la trobo a faltar. Encara no entenc què collons ha passat, que abans molava i ara fa vomitar. Feministes que es baven amb vells verds i els verds ja només són per estudiar. Pel carrer sempre em segueixen les iaies inventant merdes per poder-me esbroncar. Si surts a nit ja no et posen folcore. ara tot rumba, salsa i balls de saló. I el més il·legal que comprem al parc són els paquetets de besses pels coloms. Com m'agradava aquesta puta ciutat, com m'agradava i com et trobo a faltar. Encara no entenc què collons ha passat, abans molava i ara fa vomitar festa major i tot s'acaba a les 12 i a la plaça hem ballat amb doctor Prats. El jove hi ha campionat de petanca i el cone mare que segueix xapat. No torno més a aquesta puta merda, però em fa por no trobar-ne cap d'igual. Potser me'n vaig a la puta muntanya a meditar alguna merda oriental. Com m'agradava aquesta puta ciutat, rara del la a pitjar. El socialisme t'ha pujat al cap No creciste que tu vida está muda Cercles, Cercles de l'Infern. No, l'Infern està pujant, es diu aquesta. Dedicada a Barcelona. I els guiris. També. I els, els guiris, guiris de Barcelona. A Barcelona. Barcelona, que és guiris ara mateix, i prou. Aquesta hi ha un videoclip molt maco a YouTube, ens podeu veure fent-nos mal per Alemanya i d'aquí uns anys valdrà or, aquelles imatges. <laughs> Or! No, no. Bueno. No, no, es diu l'infern està pujant i va de, de, dels guiris i Barcelona i el turisme. I és Sí, vull que com menys tralles s'entenen millor les lletres, no? Podeu anar com seguint el que diem, així no. Ho enteneu? Sí. Hòstia, uh! No ens passa mai això, eh? No, no, perquè com que toquem tan ràpid... Déu, tal... Sí. És anglès, Gallec. anglès, però s'entén. Jo visc al limbo de l'infern, però a vegades em dóna per baixar al fons i morir del tot. Aquí està ple de poetes, artistes i hipsters i alcohòlics també, però no molts. A la que travesses un rotllo molt llarg i tot comença a ser molta llum i colors. Sembla que ens vulguin vendre alguna cosa i el que realment fan és violar-te pels ulls. Et jutgen la imatge vomitant a sobre la seva merda absurda, pija i delirant. Hi ha muralles humanes d'idiotes fent fotos i selfies que no pots passar. El tercer segle és ple de restaurants que et serveixen la merda que cagassa tant. Ho han patat de centres comercials, botigues de disseny i baretos gegants. Tot aquest tros està ple d'alemanys, panxis, britis i yanquis i nord-africans. I el cony d'europeus que baixen a fer el fàstic que no poden fer mentre són allà els cicles baixen fins al cim, es deixa que aquí no pa no es veu i no tenen por de res. Van a banyar-se en aigües del pecat i els autòctons d'allà es caguen ells. I arribem al portal de Lucifer, a partir del quart ja és una satanada que el senyor Cerdà no havia ni nascut. I tots els quiris es tornen subnormals buscant la gata de putes d'espaella i vermut. se cercles i va més de nit que és on hi ha les cambres de tortura mental. Amb maquineo i ritmes infernats que et sagnen les orelles i vomites pel nas. El sisè és per on entra la droga, el petroli, el pinxo i molts americans. I alguns tarats s'hi queden a banyar-s'hi perquè pensen que el sida no ha après a nedar. Així que sonin aixecar barricades i tancar-nos a casa que ve Satanàs. I els que estigueu meditant per allà al món també espavileu, que l'infern està pujant. l'infern està pujant Sí. Sí, no? Terrassa ho tenim, Barcelona ho tenim, els alemanys també una mica d'ells. i maló, no? Temazo increïble, temazo immortal, no? T'imagines? Que se sent bé des de fora. Sí, molt bé. Sí, oye, oye, oye. Vale, Guille, estàs preparat per aquesta? Faràs mal aquesta o no? Oh! oh. oh. Bueno, no, eh, un moment. No, no. Pre eh, Molly Malone, eh, molt bé, eh, rescata un mite irlandès, eh, igual, eh, en realitat, però un mite irlandès sobre una peixatera que era puta també i, i parla de l'amor lliure. És, és molt maco, és, molt, és molt maco. No, no, no tant. Bueno, però parla bueno, de l'amor lliure no, i rescata un mite irlandès, això és veritat. Tot alhora, tot, tot en uno, dos per uno. Fa paquete. Bueno, anem, va. era una puta. No es masturbava mai pensant en mi. Però quan follàvem em deia que sí. Però quan follàvem em deia que sí. I ara tu, nen, què conya em demanes? Que sigui teva i et demani permís. Només dic que si m'estimessis a mi de polleries amb tot el país. Que tu no tens instints. M'agradaria saber que és amor només ser-hi jo. Tens por que un altre ho faci millor. I que te'n vagis amb ell i que em deixis sol. Perquè estimi més t'has de posar gelós. Puta mania d'anar de dos en dos. 7.000 milions de persones al món i pretens que em tanqui amb un de sol. L'amor i el sexe són només un joc i tu tries normes i jugadors. Mires a què, qui, com. sexe animal que algú em defineixi la fidelitat. El meu problema és que m'han contaminat de pors absurdes a la promiscuitat. Experimenta que el món és molt gran i jo em veig inseguretat. Història trista, el món m'ha putejat, educat me en la puta fidelitat. I no penso ara contra el meu cor, encara que això no ho he triat. El meu cervell mai estarà d'acord, però jo respecto i passo molt de fer-me mal. Història trista, no puc estar amb tu. Història trista, és molt maca el que havia fet. Totes, totes les presentava, les presentava totes igual, molt maca, tal. Aquesta és dinamita, a mi m'agrada molt, dura un minut i, i, i potser, potser no l'acabem. vam fer-lo del ja no molava tant. És l'última cançó que farem Aquesta és l'última cançó que farem, això. després anem, anem després, eh, després anem a dormir a l'hotel, a l'hotel que, ens han, que ens han posat aquí a Sabadell. Ah. No, bueno, aquesta es diu Dinamita. I de què va, Pol? Aquesta és com, o sigui, jo vaig començar a fer la lletra, l'havia pensat d'una manera, en plan de, pues, per, per doctor Prats, els meus problemes amb aquesta gent, la gent que em cau malament, dinamita. Però llavors la Bruna va dir, i si l'enfoquéssim més cap aquí? I és com, jo crec que ara per ella va d'una cosa i per mi d'una altra. Sí. Està bé. És un... Bueno, en realitat són coses a les que volem posar dinamita perquè ens fan molta ràbia i llavors hem vam decidir que pum, dinamita, explosió. En plan, no par ni en parlarem, saps, directament com ràbia, pum, dinamita. Els babosos, Llavors, per exemple. Sí, per mi va pels babosos i pel Pol va de, per Doctor no, al final Prats. també els babosos, pels babosos una mica. Vam tallar una polla, una, el un videoclip. videoclip. Així estàs? Un matxetón. Vam fer un machete al matxote, divertit. I res, això, és com una explosió de dinamita, de ràbia cap a cadascú per lo seu. Preneu apunts d'aquesta. I amb un cinturó de dinamita he pensat tu vés i els abraçats ben fort. Tota aquesta penya que es vola massa no sap que les desgràcies fan madura molt. Tanqueu fort els ulls, sorpresa, que ha arribat Nadal. Hi ha regals per tots, sorpresa i focs artificials. Quan se toca el món de pitja brava i no saps per què cony tothom els hi fa cas, tu veus que estem a un pas d'un nou feixisme, que aquesta puta festa gula d'acabar pensava no som culpables, del món els ha enganyat. Pensava ser pedagògica, però ara he deixat de pensar. Uh! I ara per ser tots tan guapos teniu premi especial. Tan Joan Sous, viatge gratis, a la d'autòpsia de Ens hem equivocat una Vuit mica, però no passa res. 17 errors, promig, eh, estupendo. I ja està. Ja, ja està. Ens hem ja, can... ja estem cansats. Podem fer-ne més? Això sempre li heu de preguntar al Guillem, que és el que decideix en realitat. De, fem, es fer això... Oh. Sempre és el ranci que diu, jo estic cansat, jo no vull fer més cançons. Aquesta, aquesta. Fem una versió del teu meu Penya no kallis paikune som kömia sense gent de tu Tothom se la sap, en sèrio, no us fa vergonya. Que asco, us la sabeu tot. Tan sols amb una riae, o una de tui. Us la sabeu tots, és vergonyós això, és molt lleig. Bueno, fem un altre o no? Bueno, quina? sí, que, que queda de tapum de bum. Teniu alguna petició vosaltres? Un dia ens morirem. Un dia ens morirem. All right. És una cançó molt maca que amb la que despedim els concerts i recordem a la gent pues, que, que un dia es morirà. Que un cop li hem dedicat a un nen petit i llavors li vam acabar dedicant els seus avis. Va ser molt maco aquell dia també. Ens agrada molt recordar la gent pues, que un dia ens morirem i que relaxin molt, que no passa res, que pues, al final és l'últim que t'enteres. Eh? Un dia ens morirem. I... Aquesta ens farem mal, eh? Cuidao. oh, ah. Un dia ens morirem, un dia ens morirem, mengem, follem, bevem, ballem, que un dia ens morirem. Yeah! Vull dir buscar l'amor, em trenya la tranquil·litat. Em va donant caramels, però me'ls pren més tard. Jo vaig acostant la cara per sentir la seva escalfor i de cop rebo un hòstia, una escopinada amb boc. Si la vida et dona l'esquena, no la donis pel cul. Les coses agradables millor guarda-les per tu. Un dia ens morirem i no hem vingut a perdre el temps ni a demanar perdó per, per no estimar qui ens diuen ells. Un dia ens morirem, un dia ens morirem. I si no, quina merda, sol un dia ens morirem. Yeah! I quan vencis la por tindràs més èxits que els teus déus, que ni estens ni hòsties molen més que això que veus. Licor que pesa el cos i ho pagarem tota la nit. Demà sabrem el preu i el pagarem si seguim viu. Un dia ens morirem, un dia ens morirem, i si no val la pena, a la merda i ens matem. Ah! Ànims, Guillem! dels ulls en les la boca i tots els que juguen al joc. La vida és el taulell, les fitxes, les passions, les normes, les que vulguis, i a la meta i a la mort. Que jugar, jugar els qui deixen guanyar per por, però és impossible anar i accelerar l'evolució. Mentre esperem que el món arribi al futur ell tot sol, el fet que ja ho hem fet ens dediquem a veure el qual. Un dia ens morirem, un dia ens morirem, siguem bons o dolents o res, un dia ens morirem, un dia ens morirem. que bé que va de recordar que un dia ens morirem. Un dia ens morirem, un dia ens morirem. Mengem, collem, bevem, bevem, cantem, somiem, volem, vulguem, creiem, creiem, paguem, paguem, sabem que un dia ens morirem. Uh -huh. Moriu-vos feliços, moriu-vos en pau, moriu-vos molt, sobretot moriu-vos, que si no, si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 Molt bé, família, i fins aquí aquest acústic eròtic del Sigelpa, fins aquí l'edició 226 del Pim Pam Pum. Esperem que us hagueu passat la meitat de bé, ha estat un plaer estar amb totes vosaltres, ha estat un plaer que ens hagin acompanyat avui l'Albert, el Pol, la Bruna, el Xavi, el Guillem, i també les que no hi han sigut, l'Alba, la Maria i el Robert. Uh! Grande també tota la gent que ha vingut aquí al casal a fer-nos una miqueta de companyia, espectacular com, com feia Patxoca, aquesta sala gran del casal independentista i popular Can Capablanca. Brrrra! No sé si tenim alguna cosa a afegir, penya, que com ho heu vist? Sigelpa, què dieu per Hola, acomiadar? Ens hem passat piruleta i fresi suís, molt bé. Sí. ha sigut molt divertit i, i joder, hi havia més gent que l'últim concert que vam fer, que a va la ser Carises, que hi havia molt poca gent. Allà estaven tots a votar Convergència i no van venir. Sapigueu que la gent del programa de tant en quant volem fer programes en directe i en, i en banda i tenim aquí la quartera, que és un espai que tenim aquí a Sabell molt oye, interessant, oye que, que fa temps que tinc, tenim ganes de fer un bolo guapo i que, i que evidentment si això arribés a passar, uh, si Gelpa hauríem de parlar. Eh? Claro que sí, Segu mm. seguim, seguim amb la nostra relació d'amor i de, de desig. les <laughs> hem portat l'incens, vosaltres les birres, això va oli això, llum, eh, eh, ens estem entenent. Viento en popa. bueno, clar, suposo que també si, si voleu que vagi una ràdio amb vosaltres de gira per retransmetre sí. en directe als vostres ojo, concerts també podem, ojo, ojo, bueno, no sé, podem ojo, eh. llogar eh? una furgo més gran o algo cosa. I... que és molt maco, si algú vol Hof, Hof ens interessa. Sí, Hof, sí, sí la veritat que això ens ha tirat. És, però, ens ha tirat bastant. És lleig que t'hi cagues, però la gent molt maca. ens interessa, ens interessa. El pim-pam el pim a Alemanya, no? El pim-pam sí. tour pim -pam internacional. Pim-pam sí. tour, all right, teniu un nom amb ganxo sí, ja. Home. Sí, sí. L'hem fet, fet servir. Senyor. Molt bé, doncs família, sense més, acomiadarem aquesta edició 226. Com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Uh! -huh! Uh! -huh!